بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد Ja moram priznati da se ne sjećam, znači, dokle smo stigli zadnji put kad smo čitali Tesarom Fit. Imate li teku neko i nešto da je? Ja tada nisam vidio Sjećam se da smo govorili o izuzimanju u, u imanu. sjećate se da smo o tome govorili. Izuzimanje. Da se kaže, jesi musliman, jesam, inša Allah. ja ne znam je li to bio zadnji deset ili bilo još poslije toga. Znači, sjećate li se kakav je hokum? Smije se izuzimati? Smijel se reći, ja, jesam ti mu'min, jesam inša Allah. Smijel se reći. Jesu se misli inša Allah. Znači, eh, sunna wal džema'a izuzimaju u imanu i kažu jesam inša Allah, mu'min sam inša Allah. U kojem smislu? U smislu da sumnja, je li mu'min ili nije? Il? Da će preseliti inša Allah. Znači, ne smije. Ako kaže da sumnja, je li mu'min ili nije, gotovo. Znači, ne tako, nego izuzima iz dva razloga. U smislu znači izuzima mu'min je da ima osnovu imana, ali znači ne garantuje za sebe potpunost imana, iman sa kojim će znači sa kojim je dženetlija. Jesi me razumio? Znači, kaže mu'min sam inša Allah, mu'min sigurno sa osnovom imana, bez ikakve sumnje, ali ne, hva, ne falim sebe u smislu da mi je iman potpun i da sam ispunio sve vađibe. Jeste li razumili? E tako je Selef govorio, inša Allah, sa tim značenjem, inša Allah. Jeste razumili? Poslije su neki još od halafa dodali, inša Allah u smislu, inša Allah da preselim sa, i, sa imanom, gledajući na, na konac i završetak bez inša Allah. Bez inša Allah ako kaže ja sam mu'min, znači opet se mora odnositi na to mu'min samo u osnovi, znači ima osnovu imana. Ali ne misli se i ne smije niko za sebe reći jest garantovati potpunost imana. Je tako? Da je on. Je tako? E, zato treba govoriti Jesam mu'min sam, inša Allah. E, ako nismo dalje govorili, sad je na redu jedna ovako teška tema. Teška. Teška tema. Ja sam je pročitao, znači, sa vraćom u Kalesiji. Pa ne znam, ovo pitam vas, šta predlažete? Da li da mi ponovo ovdje čitamo ili da donesemo snimak iz Kalesije pa da vidimo? Kad pa si već radio, drugu. Znači, to sam pročitao sa njima. Ili da, da ovako pogledamo važnije mesele, pa da pročitam. Znači, naslov je naslov je Et tagutu vasifetul kufri bihi tagut i kako se čini kufr u tagut. To je sljedeća, znači, tako je došlo po redu. Pa su teme, znači, pitanja, šta znači tagut? I neki primjeri za taguta. Zatim tema, ko su glavni taguti i kako se čini kufr u njih? da proglasiš taguta kafirom, da ga smatraš kafirom i njegovu skupinu i da ih se odrekneš, to je šart za ispravnost islama. Sjećate li se? Jesmo o, to, o tome govorili? Na ovakav način, znači, ove mesele smo čitali, nismo. Niko se ne sjeća. Od onih šest. Od znači, onih šir. Nije, nije znači, na ovakav način. Bilo je ovamo pod pod naslovom šta su šartovi za potpuno od šehadeta. Znači, od značenja šehadeta je kufr u taguta, ali to je... To je nije kran je baš taguta, da je kufr taguta, bilo je govorio... Ali to je bilo zato što je vezano za šehadet, ali sad govorimo direktno, znači, o tagutu. E, kufr u taguta je, znači, pola tevhida. I, a tevhid je, znači, osnova imana i njegov glavni rukn. Je tako? Iman ima nekoliko ruknova. Glavni rukn je tevhid vjerovanja u Allah subhanahu wa ta'ala. Suđenje po tagutu ili presuda po njemu je vjerovanje u tagutu. Je tako? I to je pitanje. Ne znam, hoćemo li sve, ali ovo... Ne, hoće da kaže, doćemo do toga. Znači, ovo je zadnja mesela u ovom, u ovom lancu, ali hoće da kaže, evo mogu odmah reći, znači, da je suđenje pred tagutom i traženjem suda pred tagutom, to je u stvari vjerovanje u tagutom. To hoće da kaže. Jer ajet uh, slijedi juridune en jete hakemu ili tavuti, vokad umiru en jekurubi. Uh, žele da se sude kod taguta, a naređeno im da kufr u njega učini. Ovo nare, a naređeno im da kufr u njega učini, šta znači? Oni žele da se sude, a naređeno im da učine kufr. Ispade da je ovo što žele da se sude iman u taguta. Nije ispade, nego to znači. A ono žele, ono, onaj, u prvom dijelu. Ono žele, žele, evo, bit će to pitanje. A. Sve će biti, znači, nemojte žuriti. Evo, prvo da vidimo šta je tagut. To je, kaže, nastalo od glagola koji znači tava, tavut, u stvari da ne bi čitao sve u jezičko značenje, da vam kažem, u osnovi to je, označava nekoga ko pretjera granicu u, u nečemu, prijeđe granicu i prijeđe svoje, znači pretjera o, granicu u, u tom tugijanu, odnosno nepravdi, zulomu i, i, i, i to je tagut. U tom jezičkom smislu. I tagut se odnosi, tagut se kaže i za muško, i za žensko, i za množinu, i za jedninu. Uvijek isti oblik riječi. Znači, ne mijenja se. Uvijek se kaže tagut. Pa kaže u muškom rodu i yuriduna an yatahakamu ila taguti wa kad umiru bih e, wa kad umiru an yakfuru bih želi da se sude kod taguta naređenom i da u njega kufr učine, ovdje muški rod. Zatim u, u množine valedina kefaru evlijauhumu tagutu juhriđunahum minan nuri ila dolemat. Oni koji ne vjeruju, njihovi zaštitnici su taguti izvode ih ovdje u množini. Oni ih izvode. Ti taguti ih izvode iz svjetla na, na tmjene. To je znak zahvalnosti za njihov tako, tako taguti radi. Dobro. Za ženski rod وَلَدِينَ چْتَنَبُ تَاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا Oni koji se klone taguta da je obožavaju. Pa je ovdje, ovdje došlo da je obožavaju oni koji se klone ta guta da ga obožavaju, mi tako prevodimo uvijek, zato što kod nas tako. Ali u arapskom je došlo da je obožavaju. Tako, znači, to je ovaj jezičko značenje. Govori ovde znači, učenjaci jezika ve ide Volke Seja i Džemahir Ahluluva i, znači, ostali učenjaci jezika kažu da je tagut sve ono ma ubide min dunin. Sve čemu se ibadet čini mimo Allaha. Sve je to tako. Čem god se čini ibadet, ibadet mimo Allaha, kaže Džavheri, tagut je znači e, kahin, to znači vraćar, tagut je vraćar, tagut je šeitan i svaki vođa u zabludi. Svaki vođa u zabludi je tagut. A jesu na istoj deređivom svi ti ta trojstvić? ne mora da znači, ovo je samo definisanje, znači šta sve spada pod taguta. I spominjemo različita definisanja. Ovaj reko ovo, ovaj reko ono, pa, će, pa se malo, znači sve što taguta. Dalje, kaže Malik i drugi od Selefa i Halefa, sve ono što se obožava mimo Allaha je tagut. Kaže Umar ibn al-Khattab radijallahu an, ibn Abbas radijallahu anuhuma, I mnogi mufesiri kažu taguti u stvari šeji, šeitan, on je tagut. Kaže Ibn Ketir, rahmatullahi ali, i ovo je vrlo, kaže, onaj jako mišljenje, koji da je tagut šeitan. Zašto kaže? Zato što on obuhvata sve ono što su radili u džahilijetu. Ko? Šeitan obuhvata sve ono što su radili u džahilijetu. Od obožavanja kipova i suđenja prema džahilijetu i pred tim kipova i traženja pomoći od njih i sve. Znači jednostavno sve to obuhvata šeitan. Kako to sve obuhvata šeitan? Jer na sve ih je to navratio i naveo šeitan. Zato je on vođa u svakom dalaletu. I najveći tagu. Dobro. E, kaže Vahidi kod Allahove riječi ju'minune bil džibti o taguti vjeruju u džibta i taguta. Kaže, sad tumači šta je džibt? Kaže, to je sve ono što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala je džibt i, i tagut. Kaže Ibn Abbas, džibt to su kipovi, a tagut to su oni ljudi koji rade kod kipova, koji znači govore u ime kipova jednostavno prevodioci kipova. Jer kod svakog kipa su bili ljudi koji ga obslužuju, jel tako? Pa kad neko dođe, traži neku pomoć ili, jel tako, oni stoje tu kod kipova i govore za njih, iznose kako ti kipovi pomažu, kako kad se bacaju strelice, čitaju volju tih kipova, šta im poručuju, tako, znači, to su sve ovaj tagut, jel tako? U drugom rivajetu, kaže džipt je znači ovaj uh, kahin kako sam malo prije prevo kahin znači vraćar gatar gatar kahin gatar to je džipt a tagut je sihirbaz gatar i sihirbaz plus dvije različite stvari je tako ovaj pravi sihir a ovaj gata proriče i govori da zna ono što samo Allah zna je tako pa džipt i tagut znači da otprilike kruže oko tih značenja. Yuriduna an yatahakamu ila tagut, kažu neki od selefa da se odnosi na Ka'b ibn Ashafa. Ovaj ajet žele da se sude kod taguta. Ovaj ajet u suri Nisa odnosi se na Ka'b ibn Ashafa. Po povodu objave, je tako? Kad su se sporili židov i musliman. Pa židov govori, hoće da se sudi kod poslanika, a musliman kaže, ne, hajmo kod Kjabi ibn Ešraf. Pa je objavljen ovaj ajet. Pa kažu ovdje i želi da se sudi kod Taguda, odnosi se na Kjabi ibn Ešrafa. Neki drugi kažu, ne, odnosi se na Hujej ibn Ahtaba. Je tako? Koji je bio otac šta? Safije, radijallahu anha, je tako? Žene Allahovog poslanika, sallahu alaihi ve sellem, je tako, židov, vođa židovski, koji je rekao kad je se vratio, vi ugledao poslanika, vidio ga, vratio se, rekao svojem bratu, jel on, on jest, kaže, on je poslanik. Pa šta ćemo, kaže, neprijateljstvo dok smo živi. E to je taj. Kaže da se na njega odnosi. Kaže, zašto su zaslužili ova dvojica da se na njih odnosi ovu tagut, da su oni taguti? Zašto su... Kaže, zaslužili su ovo ime zato što su oni vođe u dalalet. Židovski vođe u dalalet, u zabludi. I zato što su pretjerali u Tugijanu, u, prešli sve granice u, u, u nepravdi i zavođenju ljudi. I zato što su im se židovi u svemu tome pokoravali, a u nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato što su se njima židovi pokorili, U čemu? U nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa kogod ima ovo svojstvo, on je tagut. Kome god se ljudi pokoravaju mimo Allaha, u nepokornosti Allahu, on je tagut. Kaže Ibn Ketir, rahmetullahi ali, juridu ne je tehakemu ili tagut, želi da se sude kod taguta. Pošto je spomenuto, znači da je objavljeno onaj zbog muslimana koji je tražio da se sudi kod Kjab ibn Ešefa, i da se sudi po džahilijetu i tako dalje. Ovo, ovaj ajet, znači, obzirom da je objavljeno tim povodom, ovaj ajet je daleko općeniti od toga. Ne odnosi se samo na ovaj slučaj koji se desio. Znači, nego ona kudi svakog onoga. Možda je bilo dobro zbog ove... E. Ima i ko da je malo kaže, ne odnosi se samo na Kaab ibn Ešrefa, nego se odnosi na svakoga ko ostavi Kur'an i sunnet i bude tražio presudu mimo njih. Tako kaže Ibnu Ketir. Ne odnosi se samo na Kaab ibn Ešrefa, na svakoga ko god traži neku presudu mimo Kur'ana i sunneta na, ovde se u ovom ajetu, znači, na to misli pod, pod tagutom. Pa iz svega ovoga što smo nabrojali, iz svega ovoga, kaže, na kraju zaključujemo, da tagut obuhvata sve ono što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Svakog vođu u zabludu, koji poziva u zabludu i uljepšava je. Zatim, odnosi se na svakog onog ko se postavi ljudima da im sudi, znači, mimo Allahovog zakona. Alikum salam. Da im sudi džahirijetskim sudom, koji je suprotan sudu Allah subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika sallaha Odnosi se još na svakog e, gatara i na svakog sihirbaza i na sve one koji služe znači kipove i poslužuju kao što poslužuju kipove, poslužuju i one turbeta, je l' tako, kaburove na kojima se na kojima se čini ibadet. Dobro. Znači, na sve se to odnosi. A najprije od svega ovoga odnosi se na šeitana zato što je šeitan naveo ljude da učine sve ove spomenute stvari. Prije svega odnosi se na šeitan, jel tako? I on je osnova svakog taguta. On je najveći tagut, jel tako? I to je kraj govora ovdje, kraj govora šeha Ebu Batina. Ebu Batin je jedan od muftija muftija na arapskom polostru. Taj, upitana je stalna komisija za FET. Upitala je stalna komisija za FET, sve postavljeno pitanje. predsjednik komisije je bio še Abdulaziz i Abdullah bin Bas. Pitanje kaže šta znači ta god općenito i šta je tefsir ajeta ovog što smo spomenuli ألم ترى إلى الذين يزعمون أنه آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا Znači ovdje želimo da nam objasnite prvo šta znači općenito tagut. Da li ovdje ulaze i oni koji sude mimo Allahovog zakona i oni kojima se sudi koji prihvataju to suđenje. I drugo, šta znači ovdje žele da se sude? Šta znači ovdje žele da se sude? Kažu neki da ova želja je znači unutrašnja stvar i da se ne može znat i poznavat svana. Ne može niko znat jel neko želi da se sudi ili ne želi jer je to unutrašnja stvar. Prema tome ne možemo nikoga ni smatrati, je tako, onaj, na osnovu toga ne možemo nikakav hukm nik, ni na koga, nikome ne možemo zbog toga suditi, jer ne znamo, nikog od kog ne znamo, je on želi ili ne želi da se sudi. Pa šta to sve za, znači? Jeste razumeli dva pitanja? Prvo pitanje, šta je općenito obuhvata tagut? Je li samo onaj ko sudi ili on, i onoga kome se sudi? I drugo, šta ovdje znači želi da se sudi? Šta znači to? Ta želja. Prvo, odgovor, znači, općenito značenje tagut, sve ono što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Na bilo koji način. Bilo namazom, postom ili zavjetom. Ili zavjetom. Ili klanjem kurbana ili pribjegavanjem njemu u tegobama. Pribjegavanje. Kao na primjer, kad se neko razboli, jel tako, ili mu se nešto desi, a, pa ode i pa hođe, pa pođe ga saviti, idi na turbe tu i tu, pa tamo kod tog turbeta ovaj, radi razne stvari. Jel tako, crvenog horoza, ubac toliko para ili tavafi oko tog kabura. Ili nešto znači pribjegava kome sad? Tom evliji što je zakupan u tom kaburu. E to je sve ibadet, znači sve to obuhvata. Sve što se, znači svi ibadeti koji se čini Allah subhanahu wa ta'ala. Radi otklanjanja štete i pridobijanja koristi. Ili svako suđenje koje je zamjena za Allahu knjigu i sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači svako suđenje kojim se zamijeni Allahova knjiga i sunnet njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ono na što se misli na taguta u ajetu koji je spomenut u suri Nisa, zar ne vidiš one koji tvrde da vjeruju ono što je objavljeno tebi i prije tebe, a žele da se sude kod taguta, a naređeno im da učine kufru njega na taj ajet. Kaže, ovaj ajet, kaže, upućuje i na taguta ovde u ajetu misli se na sve ono čemu se ili gdje se traži presuda mimo Allahovog e, mimo Allahove knjige i sunata njegovog poslanika sallaha alaihi wasallam. Od, kaže, uh, od uređenih uh, uređenih sekularističkih zakona to je tagut. Uređivanje sekularičkih zakona, tagut. Zatim, običaj koji se naslijedi, a suprotni su šarijet. Isto tagut. Zatim, vođe plemena koji suđe među ljudima po tim običajima. Znači, u arapskom svijetu imaju plemenske zajednice još uvijek tradicionalno se čuvaju, imaju tamo vođe neki plemena i oni imaju neke svoje plemenske obi, običaje po kojima, na koje se vra, vraćaju. E sad nemojte vi zamišljati to nešto plemenski tamo kad se spomene odma neke s perikama i perijem. Nije to, ima i ti plemenski običaje imaju kod nas u Mahalama, je tako? Neki adet običaj koji ne smije niko da prekrati prekrši. Samo što nema vo, vođa, to je izblijedilo, pa nema u narodu, znači, izblijedilo je to. Znači, to sve tako od. E, zatim nabraja ovde, znači, i e, gatara, i iz svega ovoga kaže, e, je jasno i postaje jasno, da svi, znači, sistemi koji su postavljeni, da se prema njima sudi, a suprotni su Allahovom šerijetu upotpadaju pod značenje tagu, tagu. Svi znači sistemi koji su postavljeni, a nisu zasnovani na Kur'anu i sunnetu, svi redom bez izredka su tagu, tagu ti je guvata i značenje riječi tagu. Ali ono znači čemu se čini ibadet mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, a taj nije zadovoljan sa tim. Kao, na primjer, ko? Isa, alaihissal. I dobri ljudi. Znači, dobri ljudi kojima se čini ibadet, ali oni nisu sa tim zadovoljni. Niti to naredili, niti to poručili, tako. Oni se ne nazivaju tagutom nego se naziva tagutom šeitan koji ih je pozvao da to čine i to im uljepšao. Od žina i, lju, i ljudi. Pa je tagut ko? Pavle koji je uveo svijetu trojstvo. On je tagut. A nije Isa ala i selam. A jesu Isa pravda. Pavle koji je izmislio svijetu trojstvo. Hršćani, židovi, sad trenutno. Sad trenutno, znači, popovi, e, jesu, znači, njihovi popovi, vođe koji... A narod? A narod, oni su svakako mušlici, nevjernici kod nas po drugim osnovom, zbog širka koji čine i svijetog trojstva i tako dalje. Tamo. Hršćani ipak, znači, e, znači, u ovom kontekstu taguta, znači, u ovom kontekstu taguta ne ulazi u značenje narod židova i kršćana, ne ulazi u značenje taguta, Allah najbolje zna. Kako sam ja shvatio da sad ovu definiciju taguta. Dobro. Drugo, pitanje ovdje kaže šta je ova želja koja se ovdje spominje? Žele da se sude kod tagut. Kaže, šta je ta želja? To je ona želja koja ide uz čin, uz izvršenje radnje. Ili, znači, ta volja, ona se izražava uz popratne stvari i znakove koje upućuju na namjeru da to radi nam namjerno od sebe, svjesno, znači od sebe, namjerno uz je, a to dokazuje, znači ne mora da, da, da mi sad zavirujemo u srce, jel želi ili ne želi, uz svaki uradnju imaju popratne stvari koje dokazuju da to čovjek radi sa svojom željom i svojim ciljano, znači, da je to ciljano radi. Svatate? E, na to. Slaže se s tim. Jeste razumeli? Ciljano to radi, slaže se s tim. Dokaz za to je sljedeći ajet, poslije ovog ajeta. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ رَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ السُّدُودِ I kad im bi rečeno dođite onome što je Allah objavio i poslaniku, vidiš munafike kako od tebe odvraće. Pa je sad ovo odvraćanje od čega? Od onoga što je Allah s.a. objavio i od poslanika, direktan dokaz da oni žele da se sude jest kod ta guta. Jeste razumeli? Jeste povezuo? Ja. Ja. Jeste, ovo jasno. Znači, šta je dokaz da oni žele? Dokaz da žele je sljedeći ajet kad im je rečeno dođite Allah, onome što je Allah objavio i poslaniku, vidiš munafike kako od tebe odvrati odvraćaju. Odvraćaju od čega? Od onoga što je Allah objavio i od poslanika, to je dokaz da je ono gore stvarno želi da je to njihovo htjenje i cilj. I da je... U prilogi tome jesu i židovi i kričani, to nisi konkretno struoz, da oni žele to na čemu su sad, razumiješ? Bez obzira popovi i parci, oni to žele, razumiješ? Vezano za to, baš za taj kuranski raj. Oni žele, da, oni žele na ovu, ovu na čemu su oni, recimo židovi i kričani, kao narod. Razumiješ? Žele da obožavaju. Pa žele, ja, i rade to. Ja, dakle, ali, oni jesu baš pravi taguti. Oni obožavaju taguti. Oni obožavaju taguti. Iz koga sad, svi mi koji smo sad zadovoljni da odim obrška da mi sudi ja tagut, a on nije. I ovdje kažem... Znači, Dobri kričani su pravi taguti, to treba... Ne, muslimani nije, razumiješ sad što ja onda kažem. Dakle, ispada on da je pravi taguti. Tagut je Pavle koji je učinio svijet od trojstva. Taguti su svi sad, recimo, monasi ovi... Ovaj, protiv jevrejima, ne jevrejima, ne znam ja kako više dolazim imamo ta nazva. Razumiješ? I sav taj narod koji želi to baš upravo. Ispaće sad da nije pravoslavaca židov tako, a neki bošnje jeste. Razumiješ, koji žele se sudi prema Lagošu, jedno, vamo se sudi do Rupičkovo. Ne imamo ovdje, da se Ajde. vidiš. Ajde. Samo. Oni tako žele židovi kršćani po tom zakonu, razumiješ? A muslima, netko muslima, možda ne znam, možda ovdje, možda ono, možda bi se e, rasprava onaj oduljila, ali samo ću kratko ipak reći. Ovdje se ne govori da su oni taguti zato što želi, nego oni želi da se sude kod taguta. Mi, ne, mi smo završili definisanje taguta, nego sad je pitanje kako ćemo znati da li želi ili ne želi? Šta znači ovo želi? Da li to o tome raspravljamo? Da li to znači je neko značenje unutrašnje koje mi ne možemo znati nikako. Imaju, znači, uz to dijelo, uz to dijelo da ide da se sudi kod taguta, imaju popratne stvari koje upućuju na tu želju. Popratno dijelo. E, popratno dijelo. Koje je to popratno dijelo? Da okreće glavu od onoga što je Allah objavio od poslanika sallaha alaihi sallam, kao što dolazi u sljedećem, u sljedećem ajtu. Eto, to sam samo htio da kažem. Na to isto tako upućuje i onaj e, povod objave ovog ajeta. A povod objave ovog ajeta je da se musliman sporio sa židovom i nije htio kod poslanika Salaja Ali da se sudi nego kod Kjab ibn Ešrefa. I to je znači onaj, e, kroz to se može vidjeti uvijek ta želja. Kroz popratne stvari uz samo, uz samo suđenje. Dobro. Eto, tu je stala komisija za FED. Dobro. E sad, sljedeća tema, ko su vođe? Ko su najveće glave, tagutske glave? Tako doslovno stoji. Vođe, koji su glavni taguti? E, tako da kažem. Glavni taguti i kako se u njih čini kufr. Kaže šeji Muhammed ibn Abdul Wahab, zna je Allah ti se smilao, da je prvi fard koji je postavljen sinu Ademovom da učini kufru tagut. To je prvi fard. A onda da vjeruje u Allah. A onda da vjeruje u Allah. I dokaz za to je وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ الطَّهُوتِ Mi smo poslali svakom ummetu poslanika da Allaha obožavaju i da se klone taguta. Da ostavi taguta. Ajet Nahl 36. ajet. Očit je ajet i u suri Bekara poslije ajetu Kursije. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ Pa ako učini kufru taguta, a povjeruje u Allaha, فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِنْ عُرْوَةِ الْوَسْتُ Dobro. Eto, to je prvi vađib. Koji da se učini kufru taguta i da se povjeruje u Allaha. Što se tiče svojstva i načina kufra u taguta, to je, on govori, znači nije moj, ovo, on govori, da vjeruješ da je neispravan ibadet bilo koga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i da ostaviš taj ibadet i da mraziš taj ibadet i da tekfiriš onoga ko taj ibadet čini i da se neprijateljski prema njemu posta, postaviš. Jeste li shvatili kako se čini kufru taguta? Prvo da ti ne činiš ibadet nikome ima Allaha, da ostaviš to, da mraziš taj ibadet, tako? da tekfiriš onoga ko čini taj ibadet mimo Allaha subhanahu wa ta'ala bilo kome i da se neprijateljski prema tome postaviš. Što se tiče šta znači vjerovanje u Allaha, znači ovo je značenje kufru taguta. Trebaš da učiniš kufru taguta i da vjeruješ u Allaha. A e šta sad znači da vjeruješ u Allaha? To je da vjeruješ da je Allah, Bog, ilah, božanstvo, koje se obožava jedino bez ikoga mimo njega. Samo se ono, samo se on obožava, samo se njemu ibadet čini. I da sve, znači vrste ibadeta koje činiš, iskreno činiš samo Allahu subhanahu wa ta'ala. I da negiraš bilo kakav ibadet, bilo kome mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Da voliš one koji tako samo Allahu ibadet čine da ih uzimaš za prijatelje, da mrziš mušljike i da budeš, da budeš njihov neprijatelj. Općenito značenje taguta je sve ono što se obožava mimo Allah subhanahu wa ta'ala, a zadovoljno je sa tim obožavanjem. Od onoga što se obožava ili se slijedi ili mu se pokorava, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika sallaha resa. Sve je to tagut. Sve ono o čemu se čini ibadet ili se slijedi ili mu se pokorava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Sve je to tagut. Ha? Kaže taguta je mnogo, a glavni su pet. Prvi šeitan koji poziva da se obožava sve mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako, poziva ibadet u ibadet mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže uzvišeni, Elam a'had ilikum ja bani Adama, el ta'budu šeitan. Zar nisam uzeo zavjet od vas o sinovi Adavim da ne obožavate šeitana? Innahu lakum aduvum mubin. On je vama očiti neprijatelj. A poznate da ljudi nikad ne kažu, evo, mi obožavamo šeitana. Šta je ovdje da ne obožavate, da ne činite ibadet šeitanu, šta je ovdje u ovom ajzu? Da ga ne slijede, da ga ne slušaju, da mu se ne pokoravaju. Mimo Allah, subhanahu wa ta'ala. E, to je prvi tag. Drugi tag, tagut, pišite ovo, pamtite koji je prvi tag, šeitan. Drugi, nepravedni vladar koji mijenja Allahove propise. Nepravedni vladar koji mijenja Allahove propise. Dokaz, je ovaj ajet koji smo malo prije spomenjali iz sure Nisa. Elam tara ila alladine yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih. Znači, zar ne vidiš one koji tvrde da vjeruju ono što je objavljeno tebi i što je objavljeno prije tebi, a žele da se sude kod taguta, a naređeno im je da u njega kufr učini. Vajuridu šeitanu im lillahu dalalem vaida, a šeitan želi da ih daleko zavede. Treći tagut. Onaj koji sudi mimo Allahovog zakona. Kakva je razlika između ovog i ovog drugog? Ovaj drugi, on je promijenio propise Allahove. A ovaj treći nije ništa promijenio, a on sudi mimo onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. Dokaz zato, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَيْكَ هُمُ الْكَافِرُ Ko ne sudi po onome što je Allah objavio, pa to su pravi kafiri. Jeste li shvatili razliku između ova Znači onaj koji promijeni, ali nije samo on, nego i onaj koji poslije sudi. On ništa nije promijenio, ali ne sudi. Sudi mimo onoga što je Allah s.a. objavio. Četvrti, onaj koji priziva da poznaje gajb, nepoznato. Dokaz za to je alimul gajbi fela yulhiru ala gajbihi ehada. On poznaje gajb i ne otkriva taj gajb nikome. Pa ko kaže da poznaje gajb ima Allah subhanahu ta'ala, znači on je ta vod. I peto, sve ono što se obožava mimo Allah subhanahu wa ta'ala, a zadovoljan je sa tim ibadetom. Dokaz zato وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَرْزِهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَرْزِ الظَّالِمِينَ Kogod kaže od njih ja sam Bog mimo njega, mimo Allah subhanahu wa ta'ala. Toga ćemo kazniti džehennemom, to je kazna za zalime. Za zalime. Je li ovdje zalim? Zulumčar. Jel? Što znači ovdje zalim? Kafir. Nema sumnje. Je li ovaj zalim ovdje kafir? Nema sumnje. On kaže da je on Bog mimo Allaha. Pa Allah za njega kaže da mi tako kažnjamo zalime. Nepravednike. Je li ovaj ovdje nepravednik kafir? Zašto vam ovo ističe? Zato što mnogi ubacuju šubhu i kažu ko ne sudi po Allahovom zakonu fa ulajke humul kafirun. U sljedećem ajetu na kraju kaže ko ne sudi po Allahovom zakonu fa ulajke humul valimun. Pa kažu vidi valim i nisu kafir. A evo ga ovdje ovaj valim, jer ovaj valim ovdje nije kafir. Kako nije kafir kaže da je božanstvo mimo Allaha. Kaže ja sam Bog mimo njega. A Allah za njega kaže da je valim. Vidiš da valim nekad znači kafir. Jel tako? Isto ko što nekad fasik znači kafir. I to je terminologija, nismo je radili, možda nekad uz Allahovu pomoć. Znači, terminologija volum, fisk, nekada znači grijeh samo. Je li tako? A nekad znači širk. Može biti znači. Jest, može biti, znači mimo kufra i širka. Može biti ispod toga a može biti nekad znači i širk i kuf, kufr. Kao u ajetu, oni koji vjeruju i ne pomiješaju svoj iman sa zulmom. Ha? Ovde se svi u Fesiri kažu da ovdje ne pomiješaju svoj iman sa zulmom, odnosi sa, šir, sa širkom. Dobro. Kaže na kraju, znaj da čovjek neće postati vjernik u Allaha dok ne učini kufr u taguta. Kad je nabroj ovih pet taguta, kaže na kraju, znaj da neće čovjek postati muslimanom, mu'minom u Allaha dok ne učini kufr u taguta. Čovjek ne vjeruje Allaha dok ne učini kufr u taguta. Dokaz za fe men jekfor bi taguti va ju'min billah pa ko učini kufru taguta prvo, pa povjeruje u Allaha, fe kad istem se kibil urvati l'uthqa lem fi samaraha, vallahu samiru alim, on je se uhvatio za najčvršće uže, koje nikada, znači, e, se ne prekida, vallahu samiru alim, Allah subhanahu wa ta'ala sve čuje i sve zna. Kaže šejh Suleiman ibn Samhan, Allah mu se smilova. Ovo su riječi u značenju taguta i obavezi da ga se čovjek kloni. Kaže uzvišen, pa onda citira ovaj ajed. La ikraha fi din, kad tebejena ruštu min al-gaj, fa men yakfur bit tagut, wa yu'min billaj, fa kad istam se kibil urote l lan fi samaraha, wallahu samijun alim. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala ob, objasnio da onaj koji se drži za najčvršće uže, to je onaj koji učini kufru tagut. On se drži za najčvršće uže. Ko je taj? Femen je kufrbi tagut. To je onaj koji učini kufru tagut. I kaže, naveden je, naveden je kufru taguta prije imana u Allaha. Prvo kaže kufru taguta, pa tek onda spominje iman u, u Allaha. Zašto? Zato što neko može tvrditi da vjeruje u Allaha, a nije se klonuo taguta. Pa je njegova, znači, tvrdnja la, lažna. Kogo tvrdi da vjeruje u Allaha, a nije se odrekao i klonuo i učinio kufru taguta, njegova tvrdnja je lažna. Ja, izrek. Razumiješ, ja mislim da čovjek se kada je neki razred imao, razumiješ? Jeste, ako znači, poznaje značenje. Ako zna, ako zna značenje šehadeta i svjesno negira ta guta, jest. Kaže čovjek, ovdje je, znači, e, da se kloni ta guta, šta to znači? Da ga mrazi, da se neprijateljski prema njemu odnosi, najmanje znači u srcu da ga znači e, predstavlja ružni da ga nikad ne hvali da ružno o njem govori da ga grbi oda odraća od njega i ako ima mogućnosti da ga ukloni rukom e to znači da se kloni ta voda Šta znači da se kloni tako da, da ga mrazi? Da ima neprijateljstvo u srcu, da ružno o njemu govori i da odraća od njega. Je tako? I da ga ukloni rukom ako može. Da ga napusti. Pa kogod tvrdi da je se klonuo ta vuta, a nije ovo učinio, nije iskren u tome. Nije iskren u tome. Znači, treba sve ovo da, da ispuni. Što se tiče na što se na kraju odnosi kaže od Selefa od prvih generacija se prenose brojne riječi. A najbolje o tome go je najljepše što je prenešeno su riječi Ibn Qajma rahmetullahi alaih. Gdje kaže Tavut je ono sa čim rob prijeđe granicu od onoga što se obožava slijedi i čemu se pokorava. Pa je tagut sve ono prečim se ljudi sudi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika sallaha alaihi wa sallam. Ili mu ibadet čine mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ili ga slijedi. Bez znanja. Slijede ga i pokoravaju mu se bez znanja od Allaha subhanahu wa ta'ala ili, ga po, ili su pokorni nekome ili nečemu zašto ne znaju jel u tome pokornost Allah. Jel u tome pokornost Allahu. Ovo su taguti svijeta. Kad o njima dobro razmisliš i kad razmisliš o stanjima ljudi sa tim tagutima, vidjet da većina od njih se okrenula od obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala i da većina njih obožava tagu, taguta. Tako govori Ibnul Hajim u njegovu vrijeme. Kad razmisliš, ovo su taguti, on je pisao šta su taguti. Sve ono što, čemu, što se obožava, slijedi, čemu se pokorava, prijeti čim se sudi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, znači čemu se pokorava, a ne zna se da li je u tome pokornost Allaha subhanahu wa ta'ala, To su sve taguti. Kad razmisliš o tagutima i ljudima, vidit ćeš, kaže, da većina ljudi danas se ukrenula od obožavanja Allaha ka obožavanju taguta. Od pokornosti njemu, Allahu, i, njegov, i slijedjenje njegovog poslanika u pokornost tagutima i slijedjenje taguta. U njegovo vrijeme Allahom se smiluju. Ibn al-Qayyim. A od njega do danas Šta mislite, se stanje popravilo ili kako? Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na istinskoj vjeri. Sve ovo, ovo je kraj Ibnul Qajimovog govora. I opet nastavlja šejih Suleymar ibn Samhan kaže Na kraju ćemo zaključiti da su taguti tri vrste. Tagut suda, tagut ivadeta i tagut pokornosti i slijeđenje. Jeste li zapamtili? Tagut suda, tagut ibadeta i tagut slijedjenja i pokor, pokornosti. Ovde na ovim listovima gdje mi pišemo, kaže, ciljamo na taguta suda. Zato što mnogi od ljudi koji se pripisuju islamu se danas sude prema adatima i običajima njihovih očeva. I zovu to pravom, pravom, običajnim nekim pravom. Je tako? Tako nazivaju to. Kao što je šerijat ili propisi ađmana ili propisi kahtana prema plemenima. Šerijat kahtana i tako dalje to je taj tagut u pravom smislu. Upravo je to taj tagut. Ovi običaji prema kojima se ljudi sudi, to je pravi tagut koji je, za kojeg je Allah naredio da ga se klonim. Da ga se ljudi kloni. Spominje, kaže šehe Islam Ibn Taymiye u svom minhađu jel tako, u svojoj knjizi, Ibn Ketir u svom tefsiru, ovo se misli na Minhađu Sunne, onaj Ibn Taymi, i Ibn Ketir u tefsiru spominje, kogod učini to, šta? Sudi se prema tim običajima i koji su, nisu od Allahovog zakona, kaže, on je kafir. Kaže Ibn Ketir, još dodaje obaveza se boriti protiv njega sve dok se ne vrati Allahovom sudu i sudu njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Spominje, kaže, spomenuje šeji Abdurrahman Sa'adi, Allahu vas smilovao, Kullu men hakeme bi gajri šir'i Allahi fa fahuwa tahut. Kogod sudi mimo Allahovog šarijeta, on je tahut. Kogod sudi i vlada mimo Allahovog šarijeta, on je on je tagut. Da. Sljedeći naslov koji smo spomenuli večeras, a spada u ovu temu, znači, šta je tagut i kako se čini kufr u njega, kaže da tekfiriš taguta i njegovu skupinu i da ih se odrekneš da to uradi što je šart za ispravnost islama. Da bi islam nečiji bio ispravan, to je šart. Da tekfiriš, da ga smatraš kafir, i da ga se odrekneš. Šta znači kufru u taguta? Kaže, to je da ga se odrekneš. I odrekneš svega onoga u što se vjeruje mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Bio džin, ili čovjek, ili drvo, ili kamen, ili bilo šta drugo. I da svjedočiš da je to kufr i zavrdo. I da ga mraziš, makar bio tvoj otac ili tvoj brat. A što se tiče onoga ko kaže ja obožavam Allah, ja ne obožavam nikog mimo Allaha, ali neću da se suprotstavljam vođama, kaburova, turbetima, je jel tako, i tome slično, ovaj je laži, ovaj laži ovakav, laži kad kaže la ilaha illallah. I on nije učinio kufru u ta, u ta gud. Zašto? Zato što neće da se suprotstavi širku širku. Znači, nije sad samo da se suprostavi, nego ne zanima me, nemam ja ništa s tim. Ja ne obožavam nikog mimo Allaha, ovo me ne interesi. Znači, da je upozno. Jeste. Dalje. Znači, ja ne razumijem, ovo sam baš htio da pitan. Dok sam ga vam premakao, nisam to baš razumio, to sam htio da pitan. Kaže, ko kaže, ja obožavam, ne obožavam nikog mimo Allaha. Ja obožavam samo Allaha. Ali neću ja, nemam ja ništa sa turbetima i sa onima koji su na turbetima i na kaburojima. Neću, Neću da se zamirim, ja nemam ništa, to mene ne interesuje, jel tako? Kaže, ovaj laži kad kaže la ilaha illallah. I nije učinio kufru u ta, u ta vod. Zašto on prethodno nas spomenuo gore da treba to da mrziš, da toga tekfiriš, da ga se odrekneš? Jel tako? Kaže dalje, nije ispravan islam osim uz odricanje od taguta i proglašavanjem njega kafirom, tekfirom. Znači mora biti tekfir taguta. Čovjekov islam nije ispravan dok ne protekfiri tagut. tagut. Fe men jekfurvi taguti wa yu'min billah. Dokaz, pa kućini kufru taguta povjeruju u Allah. Jel tako? Zatim spominje razliku između velikog zolma i malog zolma, pa kaže, ovo je ispresjecan govor, znači iz nekoliko fetvi, kaže, gdje je nepravda i zulm onoga kad čovjek progovori, pa pohvali ta gute, ili se raspravlja u ime njih, i radi njih. Pa izađe na taj način izvjere iz islama. Makar bio postač i bdio noć u obavlju namaz noći. Hoće da uporedi to. Gdje je zulm i nepravda onoga ko progovori svojom riječu od sebe sam, pa pohvali ta gota i raspravlja se radi njega i za njega. Šta u raspravlja se za njega? brani ga, štiti ga, staje na njegovu stranu, raspravlja se za njega, pa izađe, kaže, iz islama. Makar bio postač i klanjač. Od zulma onoga ko ne iziđe islama, nego obavlja, je jel tako, obavlja ono što, je, što mu je naređeno, ili se od njega znači uzme tuđe pravo odmazno, je tako? Ili mu Allah subhanahu wa ta'ala oprosti. Pa između ove dvije stvari je ogromna razlika. Hoće da kaže onaj koji nešto pogriješi, nekoga zakine, pa mu se od njega uzme to odmazno tuđe pravo. Ili mu Allah subhanahu wa ta'ala oprosti, je tako, za njegove propuste, hoće da ukaže našto na veličinu i opasnost šta? Od neodricanja od taguta, od toga da čovjek hvali taguta, da se za njega zagovara, da ga štiti, da ga brani i tako da. Kaže na kraju, tako mi Allaha moja braća, držite se čvrsto osnove svoje vjerike to je i početak i kraj i, i sredina i glava vaše vjere, a to je šehadeten la ilaha illallah. I naučite njeno značenje. I volite pripadnike la ilaha illallah. I učinite ih svojom braćom, makar bili daleko od vas. I učinite kufru taguta. I budete neprijatelji njima. I mrzite ih. I mrzite one koji vole taguta ili one koji se raspravljaju za račun taguta i one koji ne tekfire taguta ili one koji kažu nemam ja sa njima ništa ili kaže nije me Allah za njih zadužio pogledajte sve ovo nabraje ili kaže nije me Allah za njih zadužio on je slago na Allaha i potvorio na Allaha ko kaže nije me Allah za njih zaduži. Slagoj kaže na Allaha i potvorio na Allaha. Nego ga je Allah zadužio sa njima i naredio mu da učini kufr u njih. U kog? U tagut. Prema tome, ova priča, lijepa priča, nismo mi zaduženi za njih, šta nas briga za njih, nismo mi zaduženi da ovo nije to naša briga i tako dalje, sve pada u vodu. Kako nije kad ti je naređeno da učiniš kufr u tagut? I da ih se odrekneš, makar bili tvoja braća ili tvoja djeca. Zato se držite osnove svoje vjere. Ne bilite sreli svoga gospodara bez širka. Bez da mu činite širk. Allahuma te ofena muslimin. Allahu učini nas da umremo kao muslimani. وَأَلْحِكْنَا بِسَالِحِينَ i pridruži nas onima koji su dobri. I još kaže O ti kome se Allah smilovao pa mu dao islam, uputio ga u islam. Pak znaš da nema drugog Boga osim Allaha. Nemoj misliti ako kažeš ovo je istina i ja ću ostaviti sve mimo Allaha u smislu obožavanja, al tako. Ali neću se suprotstaviti mušricima. Niti ću išta o njima govoriti. Nemoj misliti da si time ušao u islam. Nemoj misliti da si time ušao u islam. Nego je potrebno i mora biti postojati mržnja mušrika i mržnja onih koji vole mušrike i moraš ih grditi, pogrdno o njima govoriti i moraš se neprijateljski prema njima odnositi. Kao što je rekao tvoj otac Ibrahim i oni koji su sa njim, In bura a u minkom, mi se vas odričim, u omima ta'budune min dunillah, i svega onoga što obožavate mimo Allaha, kefarna bikom, učinili smo kufru u vas, وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء između nas i vas je neprijateljstvo i mržnja ebeden za uvijek, sve dok hatta tu'minu billahi wahid. Ne povjerujete samo u Allaha. Pa kaže uzvišeni فَمَنْ يَكْفُرْ بِتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوَثْقَ Ako učini kufru taguta i povjeruje Allaha, on se uhvatio za najčešće uže. Zatim kaže, mi smo poslani, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ يَعْبُدُ اللَّهِ وَرْسْتَنِبَ الطَّاغُوتِ mi smo poslali svakom ummetu poslanika da Allaha obožavate i da se klonite taguta. Pa kad bi čovjek rekao, ja slijedim poslanika sallallahu alaihi wasallam i on je na istinu, ali neću da se suprostavljam latu, niti uzatu, niti da se suprostavljam Ebu Džehlu i njemu slični. Ne imam ja ništa sa njima. Lem je sih islamuhu njegov islam ne bi bio isprav. I to je poznata stvar. Da je neko došao u poslaniku sallallahu alaihi sallam i dao mu prisegu i rekao, ja hoću da budem musliman. Ja vjerujem da si ti poslanik. I ja ću te slijediti, ali nemoj mene, ja neću da nemam ja ništa ni sa Latom, ni sa Uzatom, ni sa Ebu Džehlom, ni sa Kurejšom. Da se ne svađa ja sa njima, nemam ja ništa sa njima, da mu islam ne bi bio ispravan. Jel tako? Da mu islam ni, ne bi bio isprav. Kaže Abdurrahman ibn Hasan, rahmatullahi alaih, ko zna što znači la ilaha illallah, on zna da onaj ko posumnja ili se dvomi oko kufra onoga ko učini širk Allah subhanahu wa ta'ala, da taj nije učinio kufr u tagut. Znači, nema dvojbe niti sumnje da je mušrik i da čin, onaj ko čini širka Allah subhanahu wa ta'ala da je kufr počini Da je kaf. Da je kaf. Ja bi se zadovoljio se ovim osjećam da ste se umorili. Ima pitanja, ja Evo. Evo. Da, po pitanju sad malo prije što si rekao, znaš, nije kanje za gužbu. Dakle, i da, i da onaj,